macca simore joyi nde o yii ngaal ɗiɗɗal o ŋabbi dow hayre o jooɗi toon almuɓɓe makko ɓe payi e makko o woni e janginde ɗumen e ɗiɗo konnguli malu woodani heptinɓe e ɓerɗe mumen miskinaagal mumen ɓe ngati ko ɓeen jeyi laamu asaman ngu malu woodani suniiɓe ɓe ngati ma allah deyni no ɓerɗe mumen mal woodani yankiniiɓe ɓee ngati maa keɓ leydi ndi mal woodani yanɓe heege e ɗom ka peewal ɓe ngati maa kaar ɗom ɗita mal woodani yurumdeerɓe ɓe ngati maa allah yurmo ɗumen mal woodani laaɓɓe ɓerɗe ɓe ngati maa njii allah mal woodani addooɓe deeƴre ɓe ngati maa noddire ɓiɓɓe allah mal wodani leptirteɓe peewal ngal ɓe gati ko ɓeen jeyi laamu asaman ngu mal wodani on so tawi oɗon jenne oɗon leɓte te oɗon takke bonandeji mbaadi kala sababu nde am kala nde ɗum heɓi on beltoɗe heen cumbon sabu jeenaari mawndi ina fada on dow asaman gati ko hono noon annabaɓe adiɓe on arde ɓe leɓtirano ko onon ngoni lamɗam aduna kono so tawi lamɗam suyti holi ko safnata ɗum ɗam nafata hay huunde ɗam waawata tan ko weddeede e jinde yimɓe jaɓɓa e majjam ko onon ngoni fooyre aduna wuro dariingo e dow haayre waawata suuɗaade lampa huɓɓetaake haa gasa lahal hippee e mum kono ka liggete ka yaynoo kala gonɗo e suudu he ko hono noon foyre mon foti yaynoraade e jeese yimɓe mbele ine jiya geɗe moƴƴe ɗe mbaɗaton ɗe mawnina baaba mon gonɗo dow asaman o woto cikke addimi ko momtude sariya o e jangde annabaɓe nde mi arani momtude ɗe garmi ko timminde ɗe e gonga muɗo wiya on leydi asaman ma pirto kono wona toɓɓel ɓurgel famɗude wona masel ɓurgel famɗude momtetaake e sariya he haa nde fof timmi ko ɗum waɗi kala goofɗo ɓurde famɗude e jamirooje he rutti kadi janngini woɗɓe yo mbaɗir noon ma won ɓurɗo famɗude e laamu asaman he kono kala dewɗo sariya o rutti kadi janngini woɗɓe yo mbaɗir noon ma won mawɗo e laamu asaman he ngati mboɗo wiya on so tawi on ɓurani sariyankoɓe ɓe e farisa en ɓe fewde on natata muk e maggu on nani taniraɓe men mbiyanoma woto war hoore kala barɗo hoore darnete e yeeso ñawowo kono min mboɗo wiya on kala pinnuɗo faade e bandum ma darne e yeeso ñawowo kala biɗo bandum an ka human binne ma darne e yeeso ñawirde towde nde kono kala biɗo bandum an ka huywere handi koye nadde jeygol jahannama nden noon so tawi a ari e sakkorde gam wadde sadak a siftori ɗon bande ina jogani ma mettere woppu ɗon sadak ma jaaha ko adi fof hawritoyde e bande o nde puɗɗoɗa artude cakkoɗa so tawi woodi kalmisiɗo mo gam ñamande oɗon yaada ñawirde yaawno mbelditaa e joomum hade mon yettaade mbele woto waddema e juuɗe ñaawooɓe oon waɗmaa e juuɗe garde mbeddeɗaa e kasoo e goonga mboɗo wiima a yaltataa muk so wonaa nde njoɓɗaa ñamaande maa haa timmi on nanii wiyaama woto jin kono miin moɗo wiya on kala ndaarɗo debbo muuyaa ɗum jinii e nder ɓernde mum ndeen noon so tawi ko sababu nde yitere ma ñaamere janirta e bakkat loknyinde meddoɗa wasdema tergal gotal ɓuri e ma ɓanduma fof no fotirno wedde e jahannama so tawi ko sababu nde jungoma ñaamo janirta e bakkat taƴgo meddoɗa wasdema tergal gotal ɓuri e ma ɓanduma fof no fotiri naata jahannama wiyanoma kadi kala ceerɗo joom suudu mum yo tottuɗum ɓataake ceergal kono min mboɗo wiya on kala ceerɗo joom suudu mum tawa joom suudu o fijaani liɓii ɗum e jina so joomum restaama te kala destuɗo debbo ceeraaɗo jinii kañumne on nanii kadi taaniraaɓe men mbiyanooma woto ñaamtu woondoore ma timminde e yeeso joomiraaɗo o kono min moɗo wiya on woto ngoonde hay sahaa gooto woto ngoonde wona e innde asaman ngati ko jappeere allah wona e innde leydi ngati ko pawirgal njaaɓordi makko wona e innde yerusalem ngati ko saare laamɗo mawɗo o woto woonde e dow hoore ma ngati a waawa wattude heen hay leeɓol gootol danewol walla ɓalewol yo ey mon won eey alaa mon laato alaa kala ko ɓeyda heen iwi koye bonɗo o on nani wiyanoma yitere e yitere ñiire e ñiire kono min moɗo wiya on woto dartoɗe baɗɗo on ko boni so tawi woodi piiɗomo hello e hakkille ñaamo accu ɗum fiima hello e hakkille nano heene so tawi woodi jiɗɗo ñaawdude e ma nawa turki ma accu ɗum nawa wutte maane so tawi woodi baawnuɗomo rondade dongal kilométere rondogal kilométre uji ɗiɗi kala ñaguiɗomo rokkuɗum woto salo ñamlude ñamliɗomo on nani wiyanoma yiɗ koddiɗoma gaña gaño ma kono min moɗo wiya on jiɗe añɓe mon te toranoɗe leptoɓe on beele oɗon laato ɓiɓɓe baaba mon gonɗo dow asaman o gati no funnirtanague makko e dow moƴƴuɓe ni ko noon o funnirtague e dow bonɓe te no o toɓirta e dow fewɓe ni ko noon o toɓirta e dow ooñiiɓe so tawi jiɗɗon tan ko yiɗɓe on ko waɗi oɗon ɗamino heen njeenaari hay renndinoɓe juutiɓe ina mbaɗira noon so tawi calminton tan ko bandiraaɓe mon holi ko ceertuɗon e woɗɓe ɓe hay heefereeɓe ɓe ina mbaɗira noon ndeen noon ngone timmuɓe no baaba mon gonɗo dow asamaan o woniri timmuɗo ni